Amosi esura ya mukaga okusirika kwa Isiraeli balikabona abalisioni bagoyijagire nabatwire aibanga lya Samaria bataina kyo balikwechura abashaija enyanwanwa abamanga gakuru agaba Isiraeli baliirukira mushabuke muge karune murebe murugeyo muge hamati enkuru hanyuma musongoke gate eyaba filisti nimurenga muti ebigebyo nibishaga engomezi hanga kugira muti ensi yabyo nekira eyanyu obuwango nimwanga kuikiriza uko ekirokye na kukirija kyonka ebyo muri kukora nibyo biri kukiriza hai ziribalia ababyama abitanda byemino yenjoju bakegorolera abitabo byabo nibaiya obwana bwentaama omukisibo nibalia enyana nibaiya omukiyongole baterenanga nibazina ebizina bitaina ndio nibabuyabuya ebikwato byomuziki nka Daudi Edivai nibaginywera omupakuli nibesiga majuta agarungi muno kyonka okuranduka ko ruganda rwa Yosefu tikuli kubanena arwekyo nibo bali babambere kugya omubuzaye namaliligabago ijagira gali wao omkama ruwanga wa mai ayiraire na gambati nintamwa kubi eikuru lya yakobo nebo omaze nizintama kandi ekigoye ekikuru ndikiyamu emikono nebikirimu kabantu ikumi balisigara omunju balifabona mnyabuzale wakifa alibali mukuru wemichochozo yokuzika aliya omutumbi omunju alishuba ayete alibasigairemu na mubazati aliwo owo oinawe okwo ogu aliyemayo amororati chei anyuma umunyabuzaro ogu aligambati murayesiza twelinde tutagamba ibara lya mukama uru mukama alianga amaju agake nagaango gali sinjagulika efarasi zirukira amabare omuntu arali misizente omunyanja mwenu inywe amazima mugahindwire mashagwa ebirungi mwabindura bibi nimwesima uko mukwete kigo kya Rodebari nimweshalinga muti kalinaimu tugikwete arwa gaitu Mbono mukama ruwanga wa maye na ati oraleba iwe yanga lya Isiraeli ndikusindikira eyanga dikweme ambandizo ya Hamati nilikubonesha enaku likuturuke akaiga ka araba